նախորbanությունների մասին համառոտ։ Պետնախարարի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետի փոխվարչապետի պաշտոնակատարի հետ։ Արցախ ներմուծված ապրանքների ծավալը հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում աճել է 10%-ով։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի նվիրատունները եւ հայգյուղ հասարակական կազմակերպության անդամներն այցելել են մարտական դիրքեր։ Հուշ ցերեկույթ նվիրված արիության մեդալակիր Իվան Բաբայանի հիշատակին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հայտարարություններին։ Ստեփանակերտում կայացել է Օնեգին եւ Ռոմեո եւ Ջուլիետ թատերական ներկայացման առաջնախաղ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Մարտունու շրջանի Մսմնա գյուղում ներկայ է գտնվել Մսմնայի ճակատամարտի հարյուրամյակին նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Նախագահը մսմնայի ճակատամարտը համարել է Արցախի ազգային ազատագրական պայքարի կարևոր դրվագներից եւ հաղթանակներից մեկը, նշելով, որ այդ հերոսամարտն առ այսօր հանդիսանում է ողջորման աղբյուր իր յուրովի ավանդը բերելով մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության գործում։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 17-ին Երևանում հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են մի շարք ոլորտներում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար կարևորել է հայկական երկու պետությունների միջև փորձի փոխանակում նշել, որ Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները լավ օրինակ են ծառայում Արցախի համար։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ներկայացրել է իր համակարգման շրջանակներում գտնվող սոցիալական եւ ֆինանսական ոլորտների բարեփոխումները եւ դրանց իրականացման ուղղությամբ տարվող քայլերը։ Հանդիպմանն Արցախից մասնակցում էին ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Ընթացիկ տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում հանրապետության տարածք են ներմուծվել 89.9 միլիարդ դրամ գումարի չափով ապրանքանյութական արժեքներ, որը շուրջ 8.2 միլիարդ դրամով կամ 10%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշը։ Ըստ ֆինանսների նախարարությունից ստացված տեղեկատվության, Վարդենից Մարտակերտ եւ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհատվածներին տեղակայված հսկիչ կետերում արձանագրված տվյալների հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում Վարդենից Մարտակերտ ճանապարհահատվածով ներմուծվել եւ արտահանվել են համապատասխանաբար 51 միլիարդ դրամի, եւ 70.2 միլիարդ դրամի չափով ապրանքանյութական արժեքներ, իսկ Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհատվածով համապատասխանաբար 38.7 միլիարդ դրամ եւ 7.7 միլիարդ դրամ գումարի չափով։ Հայրենիք Սփյուռք կապի ամրապնման ծրագրի շրջանակներում Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի նվիրատունները եւ Հայ գյուղ հասարակական կազմակերպության անդամներն այցելել են Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկի մարտական դիրքեր։ Զորամասի բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ հյուրերը առաջնագծում ծանոթացել են ծառայության կրման պայմաններին, շփվել զինծառայողների հետ եւ հետաքրքրվել արկա խնդիրներով ու անելիքներով։ Պաշտպանության բանակի մարտունակության կատարելագործման եւ հզորացման նպատակով Թուֆենկյան հիմնադրամի հետ արդեն երկար տարիներ կյանքի են կոչվում բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք հիմնադրամի գործադիր տնորեն Ռաֆի Դուդուկլյանի խոսքով մշտապես գրելու են շարունակական բնույթ։ Ծանոթանալով առաջնագծում կատարված աշխատանքներին եւ հանդիպելով զինծառայողների հետ, ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիայի նահանգի ժամանած բժիշկ Կարո Դերցակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ այն ինչ կատարվում է մարտական դիրքերում ոգևորիչ է եւ պարտավորեցնող։ Հպարտանում են հայոց բանակով ու հայ զինվորի խիզախությամբ։ Ասկերանի շրջանի ջրաղացներ համայնքում նշվել է արիության մեդալակիր Իվան Բաբայանի ծննդյան 50-ամյա տարելիցը։ Հիշատակի միջոցառմանը ներկայան եղել հերոս կապավորի հարազատներն ու մարտական ընկերները, զինվորականներ, դպրոցականներ ու գյուղի հասարակայնության ներկայացուցիչներ։ Հուշ ցերեկույթին անդրադարձ է կատարվել նվիրյալ հայորդու կյանքի ու գործնեության կարևորագույն դրվագներին, ընդգծվել Իվանի եւ մյուս բոլոր հերոսների падգամները ներկա ու գալիք սերունդերին փոխանցելու անհրաժեշտությունը։ Միջոցառման գերարվեստական մասը ապահովել են գյուղի դպրոցականներն ու պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի կատարողները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարաթոնն այս տարի տեղի կունենա նոյեմբերի 22-ին։ Արդեն սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը 2018-ի մայիս ամսից հավաքված եւ կուտակված իր աշխատավարձը կտրամադրի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Այս մասին նա ասել է հիմնադրամի աշխատակիցների հետ զրույցում։ Որպես հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը նաև հստակ հանձնարարականներ է տվել հիմնադրամի նորանշանակ գործադիր տնօրենին ու աշխատակազմին։ Հիմնադրամը երկու տասնյակից ավելի տարիների գործնեության ընթացքում բազմաթիվ հաջողությունների է հասել, բայց դա չի նշանակում, որ նույն ձևը կարող է կրկնվել դարեր։ Ժամանակն է, որ เป զի հիմնադրամը զբաղվի ինքնագնահատմամբ, նշել է նախագահը։ Այս տարի հերոստամարաթոնը կփորձենք Հայաստանին ավելի հարիր կարգախոսներով ու սցենարով նախապատրաստել։ Հիմնադրամում պետք է աշխատեն նաև սփյուռքահայեր, պետք է աշխատեն սփյուռքահայ կամավորներ, որոնց ներկայությունը եւս մեկ անգամ ցույց կտա, որ հիմնադրամն իրական համահայկական կառույց է, ասել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը։ Որոշ հատված կա Սփյուռքում, ով թերահավատորեն է վերաբերվել Հայաստանի իշխանություններին, վստահ եմ, որ Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների արդյունքում բարեկեցիկ երկրներում ապրող համայնքներում մեծ ողջևորություն կա, թե Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելու առումով, թե նաև հիմնադրամի հետ կապված եւ մա, շատ մարդիկ հիմա պատրաստակամ են։ Մարդկանց վստահությունը Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ էլ շատ ավելի կբարձրանա եւ ես կարծում եմ, որ դա հաջորդ ալիքը կլինի դեպի Հայաստան տարբեր խողովակներով ֆինանսական միջոցների ներդրմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախագահական նստավայրում ընդունել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Հանդիպան ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատարն ասել է, որ խորհրդանական խմբակցություններն իրենց դիրքորոշումը հրապարակավ հայտարարել են։ Նրանք չեն պատրաստվում վարչապետի թեկնածու առաջադրել կամ այլ վարչապետ ընտրել, ինչը նշանակում է, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ կա ըմբռնում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ կառավարությունը բոլոր հնարավոր միջոցները եւ գործունեությունը ծավալում է, որ เป զի եւ 14 օրը եւ ապագա ընտրությունները տեղի ունենան օրենքի եւ օրինականության սահմաններում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Հայաստանում իր առաքելությունն ավարտող ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսի հայտարարություններին։ Մասնավորապես արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայ-ամերիկյան առևտրային պալատի ներկայացուցիչների արչև ճեպազրույցի ընթացքում մեկնաբանել է, թե այդ ելույթն առանձնանում է իր պարզունակ ուղախոսությամբ։ Նա նշել է, որ դեսպանը հայտնել է, թե իր երկրի կառավարությունը, ավելի ճիշտ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը տասնյակ տարիների ընթացքում նպատակաուղված աջակցել է հայկական հասարակության որոշակի խմբերի եւ Հայաստանի կառավարության որոշակի ներկայացուցիչների։ Ընդ որում, այլ երկրի ներքին գործերին միջամտելու մասին դեսպանը խոսել է առանց ամոթի նշույլի, ավելին նույնիսկ հպարտությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը վրթովմունք է հայտնել այն մասին, թե ինչ են իրենց թույլ տալիս ամերիկյան դեսպաններն ամբողջ աշխարհում։ Ըստ նրա, բացի այն, որ նրանք հարված են հասցնում ժողովրդավարությանը, քաղաքացիական հասարակությանը, զանգվածային լրատվամիջոցներին, որոնց իբր պաշտպանում են, նրանք իրենք իրենց էլ են հարված հասցնում մերկացնելով ԱՄՆ քաղաքական կյանքում տեղի ունեցող երկերեսանյությունը։ Այս ամենը վառ կերպով բնութագրում է Վաշինգտոնի ներկայիս քաղաքականությունը, որը հատուկ է արտասահմանյան պետությունների գործերին միջամտելը, նշել է Զախորովը։ Հոկտեմբերի 17-ին Արցախի ոստիկանության պետ Իգոր Գրիգորյանը խորհրդակցություն է անցկացրել ոստիկանության պետի տեղակալների կենտրոնական ապարատի եւ ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության ստորաբաժանումների պատասխանատուների հետ։ Կարևորելով հասարակական կարգի ապահովման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, ոստիկանության պետը համապատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատուներից պահանջել է հետևողական լինել քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը եւ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ապահովելու գործառույթներում։ Հորդարատ անձրևների ժամանակ մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում գոյանում են անձրևաջրերի գետեր, որոնք առանց չափազանցության հետիոտնի համար անանցանելի են դարձնում ճանապարհը։ Ինչու չի աշխատում անձրևաջրերի հեռացման ցանցը եւ ինչպես պետք է լուծվի այս խնդիրը։ Այս հարցերի շուրջ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է Ջրմուխ կոյուղի Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մարտիկ Հայրապետյանի հետ։ Անձրևաջրերի կուտակման պատճառը Մարտիկ Հայրապետյանի խոսքով պայմանավորված է մի քանի գործոնով։ Նախ Մայրաքաղաքի ջրահեռացման ցանցը կառուցվել է 1970-ից 80-ական թվականներին, երբ քաղաքն իր ծավալներով զգալիորեն զիջում էր ներկայիս չափերին, այսինքն ցանցը մնացել է նույնը, մինչդեռ ծանրաբեռնվածությունը մի քանի անգամ ավելացել է։ Երկրորդ պատճառը Մայրաքաղաքում շուրջօրյա ջրամատակարարման ցանցի անցկացման ժամանակ ցուցաբերված շտապողականությունն էր։ Շինարարներն աշխատել են օր առաջ ավարտել ծրագիրը առանց հաշվի հաշվի առնելու եղանակային պայմանները։ Հրաշեգերը կտրած անձրևը եկել է եւ այդ խրամատներից կամ այն մնացած այն դերվածները, որ պիտի բերեն ստեն խրամատները, անձրևը սելավները քշին ու սրանք եկել ծրին ճախվանդակներ։ Խողովակների մեջ կան այնպիսի խցանումներ, որոնք իրաց ամրության մոտ են երկար բետոն, որ ասում են ցեմենտի շախը խիլում Այսպես տարիների ընթացքում մեծերը նստել, հետո փոքրերը կամած կամած լրիվներ են ծնվել։ Կան դեպեր հատվածներ, որ փորձել են բացել։ Խորովածը հանել են, փորձել են, ասես գախել մեջ տա, չի տա։ Նրա հավաստմամբ անձրևընդունիչ ճաղավանդակները արդյունավետ են միայն հանդարտ անձրևների ժամանակ, մինչդեռ մենք տարին մի քանի անգամ ականատես ենք լինում հորդարատ անձրևի ու կարկուտի։ Սովորական հանդարտ անձրևների ժամանակ կան հաշվարկված, կան գործող ոչ լիարժեք չի միանշանակ ամբողջ ցանցերը չեն ամբողջ փողոցները չեն եւ բացի դրանից եղածներ դրամագծերը չեն համապատասխանում այսօրվա պահանջներին Քաղաք հիմա գերեսի ահագին մեծացել է, հետևաբար դեղումների հավաքման գետերը ավելի խտացել է եւ ջրի ծավալն է մեծանում ինքնստիկյան, իր խողովակներն եղած են մնացել են։ Մեր ընկերության կողմից կա հատուկ բրիգադա ճաղավանդակների մաքրման սպասարկման։ Բոլոր այն անձրևանթունիչները, որոնց խողովակաշարերը գործում են, միանշանակ սրանք բոլոր մաքրում են։ Ճաղավանդակների նորոգում են Բայց կան այնպիսի երևույթներ, որ բոլոր անձրևանթունիչները, ասենք ասենք, զրոյան, ինչքան էլ ուզում աշխատի նիցանցը, եթե տևում է հորթարակ կարգուտ, ուժը կամու հետ, որից հետո հորթարակ անձրև, միանշանակ ճաղավանդակները բոլորը փակված են, ու անհնարին է դա բացես։ Ուզում եմ ասել, սա մի քիչ ավելի բարդ է, քան մենք ենք պատկերացնում։ Խնդիրը Մարտիկ Հայրապետյանի խոսքով գտնվում է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, ուղակի այն հեշտ լուծվողներից չէ, նախ եւ առաջ, որովհետեւ շատ ծախսատար է, բայց ահա նոր կառուցվող թաղամասերում եւ բարեկարգվող փողոցներում Մարտիկ Հայրապետյանի հավաստմամբ խնդիրը արմատապես է լուծվում։ Քաղաքի այն հատվածում, որտեղ կատարվում բարեկարգված աշխատանքներ, ներ անում է նաեւ ջրահեռացման համակարգը։ Այլ հարցը, որ ասենք եղած է ինչ խորհրդային տարիներից մնացել, որից խողովակների դրամագծերը չի համապատասխանում։ Այլ հարցավոր ասենք, մի մասը ասֆալտի տակ գտնում է խցանված է ու անհնարին ակնդ հետո, ասենք ասենք, ձեռնտու չի, ասենք տնտեսական կոնկրետ հաշվարկներով ձեռնտու չի սրանք, այլ ավելի ճիշտ է որ նոր վիճեր հասկացնեն, որովհետև պիտի նորը լինի ավելի խոշոր դրամագիծ։ Երևի շուրջօրյա ջրամատակարարման ցանցը անցկացնելու ժամանակ պետք էր նաև գոյուղաջրերի, անձրևաջրերի ցանցի հարցը լուծել։ Շատ հոյակապ տարբերակ եք ասում, բայց այդ պետք դիտակ պիտի նկատի առնեք նաև այն մեծ գումար պայուսակը, որ պահանջում այդ գործը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի նախաձեռնությամբ եւ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ Մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճում տեղի ունեցել Օնեգին եւ Ռոմեո եւ Ջուլիետ թատերական ներկայացման առաջնախաղը։ Պիեսը բեմադրվել է ըստ Ալեքսանդր Պուշկինի Եվգենի Օնեգին եւ Վիլյամ Շեքսպիրի Ռոմեո եւ Ջուլիետ ստեղծագործությունների։ Բեմադրությանը մասնակցում էին Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի երիտասարդ եւ ավագ սերունդների դերասաններ։ Միջոցառմանը ներկային ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը, արվեստասեր հասարակություն եւ հյուրեր։ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը գործում է նաև Քաշաթաղի շրջանի Միջնավան համայնքում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Միշնավանի Կալինա Ստարավոյտովայի անվան միջնակարգ դպրոցի Բաքում է շարժական ինտերնետային համակարգչային կայանը, որի համակարգիչներից օգտվում են աշակերտները։ Կայան սպասարկող մասնագետներ Արթուր եւ Տիգրան Միրիբյանները տեղեկացրեցին, որ միշ Միշնավան գալը եղել են Կովսականի եւ Վանիկ դպրոցներում աշակերտների համար անցկացրել դասընթացներ։ Նշեցին, իսկ ուսուցիչների համար իրականացնում են համակարգչային գրագիտության վերապատրաստում։ Կարևորեցին, որ աշակերտները սիրով են մասնակցում դասընթացներին, ծանոթանում համակարգչային գաղտնիքներին, ցուցաբերում հետաքրքրություն։ Միշնավանում այս օրերին 30-ից ավելի աշակերտ է մասնակցել դասընթացներին։ Մեր երկու հանրապետությունների կրթության եւ գիտության նախարարությունների համագործակցությամբ վարչության շրջանակներում կենտրոնի շարժական կայանը եղել է Արցախի տարբեր շրջաներում դպրոցներում։ Օժանդակել է Հադրութի շրջանի Ազոխ գյուղի միջնակարգ դպրոցի համակարգչային սենյակի ձևավորմանը։ Կենտրոնի շարժական կայանը Քաշաթաղի շրջանում կգործի մոտ 1 ամիս։ Հնարավոր է ավելի շատ, կախված պահանջարկից։ Միշնավանում կայանի աշխատանքներին ծանոթացավ հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, ով աշխատանքային այցեր կատարել դպրոց։ Համակարգչային դասընթացների մասնակից աշակերտները հայտնեցին գոհնակություն, որ հնարավորություն է տրվել առավել սովորել համակարգիչ աշխատացնելու գործում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։